50 languages. 56 56. ความรู้สึก Els sentiments. มีความรู้สึกต้องการ อยาก Tenir ganes. เรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก tenim ganas เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยาก no tenim ganas กลัว tenir por ดิฉันกลัว yo tinc por ดิฉันไม่กลัว yo No tinc por. มีเวลา Tenir temps. เขามีเวลา Ell té temps. เขาไม่มีเวลา Ell no té temps. เบื่อ aburrirse เธอเบื่อ Ella s'avorreix. เธอไม่เบื่อ Ella no s'avorreix. หิว Tenir gana. คุณหิวไหม Teniu gana? คุณไม่หิวหรือ Que no teniu gana? กระหายน้ำ ตนนี้เสร็จพวกเขากระหายน้ำเ ells e l l ตินันเสร็จพวกเขาไม่กระหายน้ำโนตินันเสร็จ